En parler créole. Première leçon. Lesson 1. Dialogue. Dialogue. Louis meets Marie on the way to Pétionville. Listen. Bonjour, dame. Qui j'en ouye? Mm, bien, oui. C'est petit tout Oui, c'est petit moins. Ki jan li rele? Li rele Sadrak. M rele Louis. E ou men, ki jan rele? M rele Marie. Now, repeat phrase by phrase after the model. Tidam. Bonjour. Bonjour, Tidam. Bonjour, Tidam. Ou ye? Ki jan? Ki jan ou Oui. Mbyen. Mbyen, oui. Petit Se. Se. C'est petit tout, Pitit moins. Oui. Oui, c'est petit moins. Lire les, qui jan? qui jan liré les. Sadrak Lirele Lirele Sadrak Loui Mrele Mrele Loui Ou mem E ou mem Qui rele? Ki jan? E ou men, ki jan ou rele? Mari. Mrele. Now repeat the dialogue sentence by sentence. Bonjouti dam Ki jan ou ye? Mbyen mm, wye Se pitit ou? Wye se pitit mwen Ki jan li rele? Li rele sadrak Mrele lwi E ou men Ki jan ou rele? mrele Marie.